บุ๊กทูสิบเอ็ดเอลเวเดือนมอนเดอร์มกราคม januar กุมภาพันธ์ februar มีนาคม ม a ชเมษายนอพริลพฤษภาคมมอยมิถุนายนยูนีมีอยู่หกเดือน Det er seks måneder. มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม januar februar mars เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน april maj och juni กรกฎาคม juli สิงหาคม august กันยายน september ตุลาคม o c t o b e r พฤศจิกายน november ธันวาคม december และยังมีอีกหกเดือนด้วย Det är också sex månader. กรกฎาคม juli august september ตุลาคม oktober november och december